krisi horrek askifite oartu gira eta jendea oartu da. Koronavirusa ez dela bakarrik virusa bat edo krisi sanitario bat, eh? Ekologia, ekonomia, soziala, sanitarioa apiskat denak lotzen dituen krisi bat dela. Eta gure jendartean egunerokoan diren inegalitatio diskriminazioak bazken ba, finean begi begibistan ditugula koronavirusaren garaiuntan. Eta bat da, biztan da, eh, zaintzaren ahloa, bai esahai begira, bai osasunaren aldetik, bai jenden arteko elkartasunean, eta ba, zaintza behitz behar dela ikusi, biziak eman behar direla zentroan, eta ez ekonomia gaur egun bezala. Hori guzia da behitz gogoetatu behar, gure ale aleberezi hortan diogun bezala, ba, hori biharamun behi bat edo pentsatzeko.